לפני שנים רבות רבות נערה רואה בכפר שולם אשר בין הררי הלבנון ויקראו לה השולמית. רואה צעיר בן כפרה אהב אותה מאוד וגם היא אהבה אותו. ויהי היום והנערה התהלכה במשעול בין הכרמים והנה עבדי המלך שלמה ראוה כי יפה היא הנערה עד מאוד. וידברו על ליבה ויביאוה אל בית הנשים אשר למלך שלמה. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. נאבו לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הקסו. ויהלל המלך את יופייה, וידבר על ליבה לגור בהיכלו. אך נפשה יצאה אל הרועה שאהבה ואל כפרה. thank you נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. הנה מיתתו של שלמה, שישים גיבורים סביב לה, מגיבורי ישראל. כולם אוחזי חרב, מלומדי מלחמה, איש חרבו על ירחו מפחד המלחמות. הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה חסף רפידתו זהב, מרכבו ארגמן, תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים. וירא המלך כי כן, וישלח אותה לדרכה, ותיטוש את ארמונו ואת תפארת מלכותו. ותצא השולמית, ותחפש בדרכים את שאהבה נפשה. Thank you. קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלהבת יה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. ותלך בואכה הכפר שולם, ויראוה בני הכפר, והיא מסרכת דרכה במעלה ההר, ויצאו לקראתה. מי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה? מי זאת הנשקפה כמו שחר, יפה כלבנה, ברה כחמה, איומה כנתגלות? Mm-hmm. יפה רעייתי, עינייך יונים מבעד לצמתך, שערך כעדר העזים שגלשו מהרי גלעד, שינייך כעדר הרחלים שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. כחוט השני שפתותייך, ומתברך נאווה. כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כמגדל דוד צווארך, בנוי לתלפיות, אלף המגן תלוי עליו, שני שדייך כשני עופרים, תומי צבייה, כולך יפה רעייתי, ומום אין בה. Thank you. בנותייך, אחותי כלה, מה טובו דודייך מיין, וריח שמנייך מכל בשמים. נופת ציטוף נציפתותייך כלה, דבש וחלה תחת לשונך, וריח שלמותייך כריח לבנון. Do the something I don't. מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. הנה זה עומד אחר כותלינו, משגיח מן החלונות, מצית מן החרקים. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו. דודי לי ואני לו, הרואה בשושנים. אחותי כלה, גן נעול מעיין חתום, שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, נרד וחרקום, קנה וקינמון, עם כל עצי לבונה, עם כל ראשי בשמים, מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן הלבנון. באתי לגני, עריתי מורי עם בשמי, אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי. אכלו רעים, שתו ושכרו דודים. נע ולבי ער, כל דודי דופק. פתחי לי, אחותי רעייתי, יונתי תמתי, שראשי נמלט על, קבוצותיי רסיסי לילה. פשטתי את כותנתי, איככה אלבשנה. רחצתי את רגליי, איככה תנפן. דודי שלח ידו מן החור, ומאי עמו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי, וידיי נטפו מור, ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו. ביקשתיהו, ולא מצאתיהו. קראתיו, ולא ענני. מצאוני השומרים הסובבים בעיר, היכוני, פצעוני, נשאו את רדידי מעלי, שומרי החומות. על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. אקום ענה והסובבה בעיר, בשווקים וברחובות. אבקשה את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר. עת שאהבה נפשי ראיתם? כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא ארפנו, עד שהבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. החזו לנו שועלים קטנים, מחבלים כרמים, וכרמנו סמדר. זונה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חמדתי וישבתי, ופריו מתוק לחיקי. לבבתיני אחותי כלה, ליבבתיני באחת מעינייך. קומתך דמתר תמר ושדייך לאשכולות. אמרתי, אעלה בתמר, אחזה בסנציניו. מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. ברח דודי, ודמה לך לצבי או לעופר האיילים, על הרי בשמים. Música החברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומראך נווה. כי עזה כמוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפי אש, שלהבת יה. שובי השולמית, שובי שובי ונחזה בך. תחזו בשולמית, כי במחולת המחניים har Dooley. Barylai. O, o, o, geht biti rabla gufan nishvar kacheres lopak dava Simha Bey'i Bataksa da mali erez Yumuda bildi Gantagarna enayme erez Yavuyum ביתי, ותצד עמלי ארז, ויום פודדים ביתי, גם תגלנה עיניי מארז. עוד יבוא יום שמחה ביתי, עוד גם לנו בו יד וחבל. וצדנה כלת מעט בריתי, רגע יורידוך בחבל, לא הכל הבלים ביתי. לא הכל הבלים rahmet